pentsatuak dira banan banan egiten ahal dira. Per zolako ibilbide bat hasten alda urruñatik, birriaturantz eta gero urruñara, eta bar eta bar egandean bukatuko dugu gauean endaian. Eriska guztiak egiten ditu norbaitek, nahi badu. Edo pintxo bat moduan, hartu bat, eta eta uste dut pixkat jastatu eskuin ezker. Ba gure gaurko kulturatalarekin segituko dugu orain eta gaur ostiraluntan izango dugun hitzordu batean erreparatuko dugu izan ere ba denboraldi ederraren baitan lagunarte konpainaren e, eh, sorkuntza lan bat ikusi al izango baitugu Ziburuko plazan Ziburuko pilota plazan eta setasunak nahi genituenez ba Maite Garra dugu lagunarte konpainiako kidea telefonaren bestaldean kaixo egunon Egunon Ostira luntan, ziburun izango zarete, konta iguzu, e, zer, e, nolako lana diguzen aurkeztuko? Beraz, um, aurkeztuko dugu zuli kusgahia. Kusgahia hori sortu ginuen uh, eh, dila amarian. Beraz, behiz hartzen dugu ikusgahi hori uh, demoraldi ede zat. bai, beraz, sortu ginuen bimirat amabian uh, ikusgahi hori eta zen eh, eh, triptiko baten uh, eh, baxen ezen. Egan baita, uh, iru aletan den ikusgarri baten uh, ale bat da zun ikusgahi hori. Uh, Adiakin da, beste bi aleak zirela stiks ikusgahia, eme ikusgahia eta beraz iru zun. beste bi aleak uh, baxeneko uh, ziren eta hor dugu zun espazio publikoan uh, kampoan emaiten dugun ikusgarri bat urteak iragan dira, eberaz eh, sortu zenutenetik eh, lana, zenunako harrera izan du lanunek? Uh, eh, ebe, ejan, behar dugu, ez dugula anitz eman ikusgarri hori, baldin nuen behin lusoko plazan, beste behin didarten, eta beste aldi batez, baldin nuen berjorak aldean, zen biak lebaton errian, beraz ala publikoak eh, ez dugu anitza baldu ikus hori... baina analde oro eh, izan du ajera eh, Lagun arte lagunarte konpainiakoa zaitugu, esango diguzu, zuen e, konpainiak zer duen berezi, zertan lan egiten duzuen? Beraz arte konpainia musika konpainia bada, gure goitza basti dugu. Kristof uh, Egeartek sortu du konpainia hori bilata batean, Kristof uh, da eta perkusio dolea. Eta uh, e, ikusgarriak sortzen ditu, baina nez bakarrik uh, musika ikusgarriak. Bada beti musika edo kantua uh, ikusgarri horietan, baina uh, usu beste arte disiplinetaz uh, inguratzen da, bere sorkuntzeetan. Sorkuntze Ara bada, ate ezberdinak eh, irekitzen dituzu zen bat zaudete, e, eh, kompainian? Uh, eh, beraz, uh, da kompainiako artista, kantaria eta perkuso jolea, eta guk bere inguruan, bat dira, begu produkzioan laguntzen, laguntzen dugu uh, ikusgarrien uh, uh, mutatzen, baina gero inguzatzen da beste kompainia batzuetako uh, artistetaz. Eta hor, zunentzat, adibidez, bat dira, beste lau pertsona berekin, atzemen dugu uh, Jose Kazoban, dantzaria, uh, Cleo Mame, haga zirko artista bada, eta haga egiten du, badugu paskalen du, suzirietan, eta Patrick Fischer soinuan. Ba, hostila nuntan beraz, ziburuko plazan izango zarete, gaueko amarretan, e, eh, zer nolako publiko ari begira jarri zarete lan honekin? Uh, be, hori horiz, dene jirekia da, biziki, um, biziki, uh, da, jana edut, uh, irudiak sortzen dira eta desegiten, uh, badira dioko batzuk zuzuzidekin, argiekin, uh, soinuan ere anik lan egin dugu um, ikusra jana ibaita uh, soinua kuadrifonian zabaldua dela, jana ibaidu, nahi baitu lau pundu desberdintatik badela soinua. Uh, bada dantza ere, beraz badira dena gauza ikusteko, beraz aukentzat, aurrak ongetu jak dira, bujasoak ere, dezinez denek, eh, denek zabaldua da. Ba, guzti honekin geratzen gara, eskerrik asko, gure behi hartu izan da. Ba, emire eskerrik bai. Nuna gila da tu gabe, zumba, zumba, zumba. Cultur Alea. Ba, euskal musika egintzatik, datorkigun batizka berri batekin segituko dugu orain, aste honetan berean, EH Sukarrak aurkeztu baitu, bere azken uzta. Azken gezia izeneko lan berria dute orain guntan atera, beraien zortzigarrena, eta Mikel Gorosabelen edo Nortonen taldearen diska berri guntan, amarkantu berri aurkitu izango ditugu, punk rock melodikotik, pop eta hardcore ikutu ezkutuetara jotzen dituzten kantu horiek eh, direlarik. Basier ba, Serrano kidatzi ditu diska berriuntako pieza guztiak eta entzungo dugu, bada diska berriuntan aurki daitekeen pieza bat. Proiektatzen Memoriaren leizenea Iesean perjudicar. terrazan Zora bioen naizea Iargiako de ulertezin Odoltuena proiektatzen Odoltuena proiektatzen ari da goizean irudika dezakego maite minak lapurtzen ja kintzuena arranotzar balakatu batek egal proiektatzen alezar norabako batek izatz lehartuan oarkabe darama epaitzen dizkiguten zainetako bekatuak. Kultur alea. Argitzen ginen dut. Bai, hilbeteko gau baino argiago. Bueno, erantzuna ez ezkoa da. Zago kere Ez, ez eta ez. Ja, baina kasu honetan eta ikusiko duzu, kasultan ezberdin izan. Baste bukaera honi begira jarriko gara orain, eta kreditua izeneko antzerki obraren zati txiki bat jarri dizuegu. Aipatu nahiko genukelako, larun batuntan, ondarribian ikusi izango dugula, txantxaka teatroaren azken sorkuntza lanetariko bat. Gaueko zortziretan ikusi izango dugu, komedia dramatikoa den kreditua izeneko lana. Izan ere, Jordi Galzeraren obra bat badugu honakoa, itziber Garmendiak duena euskaratu eta Fernando Bernuesen zuzendaritzapean bada bi aktore ikusi izango ditugu oltza gainean Joseba Apaolaza eta Zuaitz Gurrutxaga. Fernando, Zuri lanak, bankuan, maile gutxiki bat eskatu nahi duen gizon arrunt baten historioa du kontatzen ez ustez beteriko lana dela diote eta bada, ondarribin, ikusi al izango duzue, esan bezala, larun batuntan, gaueko zortziretan, amar euroren truke. Bueno, Kukai eta Tantakaren arteko elkarlanean ohikoa da. Badiraia lau ikuskizun elkarrekin egindakoak eta eta hasiera zeratik ohikoa izan da, gusta. Ba, antzerki mundutik eta antzat mundutik datuzen jendea elkar jardutean. Eta labu ikuskizun hauen ondotik, azipenen pozak izeneko obra ere, ba, plazaratu dute daueneko. Apiri jaldean, aurkeztu zuten lehen aldiz, jantxaka teatroa eta kukai dantza taldeak elkar lanean eginiko pieza, eta horrengo juntan, haste buruntan, azparnen ikusi izango dugu, mende alagelan, atxaldeko bostetan nain zuzen ere. Azipenen pozak izenburubeko burubeko ikuskizun berri honekin Kukai Dantza eta Txantxaka Teatroa konpainiek 10 urteko lankidetza ospatu nahi izan dute. Hala, lan honen bidez elkarlanean emandako hamarkada luzea berrikusi nahi izan dute eta horretarako aurreko ikuskizunetako koreografiak eta musikak ba, berritu dituzte entxegu gela baten itxura duen espazio batean. Bertan bada dantzariek aurreko lan horien koreografiak oroituz joanen dira. Ba esan dakoa, azipenen pozak, igandeuntan ikusi izango dugu, azparneko mende alagelan, atxaldeko bostetatik goiti, eta baita ere, gaualdi honen baitan, bilaka kolektiboaren abadi pieza ikusial izango dugu. Sartzeak, salmentan dituzue amabi eurotan, aintzinetik hartuz gero, eta bestela ere, egunean berean, amabost eurotan. Hori bai, urririk izanen da, amabi urtetik berakoentzako. Kultur alea. gehi nagusi bezala etxea eta etxekoak hautatu eh, dut. Dik, eh, Euskal Kultur erakundean lan egiten nuelarik askotan gure biltzaketan gehi hori mm, barnatzen ginuen, sakontzen eta gen, oroz genetik eh, aipatzen. Eta gero ni haurek ere e, miratzi nuen, e, aspaldi, irurgoita hemen sortzian, haien ahula deitu liburu bat, ni baserritera naiz sortzez, beraz oso ongi, biziki ongi ezagututut e, mundu hori, eta hor kondatzen dituen, nire ba, etxearen eta etxeko berriak. Eta jakin nahi izan dut, entesgarria izan lakoan, beste idazleek nola aipatzen zuten ba gai hori. Eta liburutegian nituen, etxean berean nituen liburu batzu berriz irakurririk, bertsu batzuz horroiturik, eta hola, hasi naiz lan baten egiten. Astapenean etxeari emaiten nion gehiago garantzia, etxea kokalekua, itxura eta hola, behinan hartu naiz, lastego hartu naiz, azken finean, etxekoek etxeak baino gehiagoko garantzia zuela, etxekoek baitute etxea egiten. Etxekoak nolako, ba, etxea halako. Eta beraz, hor, eh, gauza biziki interesak eh, gajiak atxe ditut. Gero petsatzen nuen lehenik oita bost idazle, gero begoita ama, eta azkenean, iruru goita bi badira, eta iruten, iruten oita bi hoietarik gehinerat, oraino, beste seiek, ba, eh, seiek badituzte Bizati. Ba, Daniel Landa idazlearen adiazpen hauekin geratzen gara gaurkoan, etxea eta etxekoak izenburupeko bilduma berezi bat baitu plazaratu berrik. Liburu honen bueltan, jakizue astelenean kulturaldea berezi bat eginen dugula. E, Daniel Landarekin izandako izan dako solasaldia osoki entzunari izango baitu. Thank Ba, gure gaurko kulturratala, azken itzordu batekin burratuko dugu. E, urriaren ogoita laguntan, larun batean, e, lezean, gure kantuak izeneko emanaldi berezi bat izango baitugu izan ere, Iruñako Orfeoia eta Erramun Martikorenak dute emanaldi berezi bat eskenik. Gure kantuak izeneko gaualdiaren zat, jakizue, amabost eurotan direla salmentan sartzeak. Baus esan da, guratik besterik ez dut nahi duzen arte. Aio. Erradak irintzina, nondik eldo izan, jire goi usamina, nonan. Mendikasko, Mendik asko kaskotan Ala erreketan Erradak irintzina Non izan Bader amatzak bere gung bada iker tigireari, idekiz sain zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Kiberetiko alak, segitu behaznik! Segitu behaznik! Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hartatik jasine! Errekara initik ez!